Eh, sa itong ayos, malayo lang ito sa baybayin, malayo daw ang putsyang na milya, kung saan may mabuti at may masana. Pagdapos na lang sa pagitan sa Prophead at Madman, Mabigay ang love man ang ko sa dili As we mat brothers ni maglalabas ang bano Hewain eh, kami ala dingdong na ito Fakulis kakalabay Lalang bagong kaibigan Si Jigs Para naman nila ng tulong Para lang matili sa pa Naku, andyan na pala yung lalapin yon Sagutin, gantayan mo ang likod. Kaya kung naghahanap ka ng pasiyan, oo, gagawin ng pasiyan. Sambit ninyo, hindi, hindi, tapos itapang yung mga bag at magdaiba din sa Metak Head Show. May daiba din sa Metak Head Show.